Lundin. Ja, kapten. Vad gör Fänrik Lundin i krigstid om Fänriken får syn på en fiende? Ja, jag tar tag i nacken på honom så här först. Aj, aj, aj, aj. Och sen gör jag han en jävla högerkrok. Det var det är bra Lundin. Det blir en veckas permission. Tack för det. Mina kära gossar, varje motord är det fin. Vi kan alla slå en höger högersving och vi har en vänsterkrok med sting. Så kom inte hit och snacka skit för här så hjälper ingenting. För vi är de tuffaste ni sett, raka ut ryggarna som spett. Här ska ni få se en svensk armé som luktar smäckna och svett. Och vi har en satans överkropp, kommer den hit så blir det stopp. Kommer någon jäkla jäklas får de räkna med en jävla saftig propp. Här kommer vi med svajande vallar. Peace! ekar upp fint mellan granar och mellan tallar och vrålen. De ekar i himmelens höjd och den flaxar och piken står och allt är frid och fröjd. Är det någon som sticker upp mot oss är vi inte rädda för att slåss. Över stock och stenar alla skenar som en jävla skifferkloss. Här är våran fana gul och blå, det ska ingen jävel ändra på. Så kom inte hit och snacka skit för då så jävlar ska ni få. en flaxonjackan står och allt är frid och fröjd. Här är en armé som aldrig får ge sig. Kom riktigt jävla gäng Över alla stubbar våra gubbar rusar med en jävla fläng Här är alla tuffa utav fan, för vi grabbar hela dagen Kommer de och snackar får de backa för en jävel mitt små drar Här kommer vi med svajande vallar Piskar upp fin mellan granar och mellan tallar och vrålen De ekar i himmelen säg och den flaxar, står och allt är frid och fröjd ledsen. I Dalarna, Dalarna! Vad är det?